umunsi nk'uyu amango nk'aya mu kiyago cyo ku nama ku nama uyu munsi duteramanye tuyaga umugambwe w'abadasigana w'iprona umugambwe uzwi kuva Burundi buri ko buharanira intahe y'ukwikukira ariko aho ibintu bigeze kino gihe bamwe mu ndongozi bagiye barawuvamwo canke bawuvanwamwo bigatuma uwo mugambwe wagiye ugira amashami atazwi na leta itariki zine z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa bibiri na mirongo ibiri Professeur Evariste Ngayimpenda ku izina ry'umugwi w'abanyepolitike bavuga ko ari abadasigana bayiprona itavuga rumwe n'ubutegetsi yandikiye umushingamateka Abel Gashatsi umukuru w'uwo mugambwe amusaba ko hasubira kuba ibiganiro byofasha abadasigana kwiyunga izo nanone ngo biri mu byo barondera imbere y'amatora aheruka kugira abayajemwo bari umugambi umwe wiyunze mugabo birananirana mbega byankahe kugira abo bavuga ko ari ba iprona baje hamwe kino gihe umuntu yovuga ko koko hariho iprona itavuga rumwe na leta n'ivuga rumwe nayo hariho iyemewe n'itemewe n'ubutegetsi ukutumvikana hagati y'indongozi za iprona byaba bifise ingaruka izihe ku banyamigambwe eh, basanzwe ukwiyunga k'uwo mugambwe hamwe byoba koko ari nkenegwa byoshoboka gute abatumire turi kumwe kugira duce hirya no hino ibyo bibazo kumbure n'ibindi ni batatu olivier nkuru nziza muri umunyamabanga mukuru mukaba n'umuvugizi w'umugambwe iprona olivier nkuru nziza ndakuramukije mwaramutse kandi nkaba ndamukije n'abo tugira dusangire ikiganiro n'abariko baratwumviriza yego professeur evariste ngayimpenda yemeza ko arongoye umugambwe iprona utavuga rumwe na leta professeur mwaramutse mwaramutse ndaramukije n'aba turi kumwe hamwe n'abariko baratwumviriza uwundi turi kumwe ni mu by'imigambwe hamwe n'intwaro rusange umwigisha muri kaminuza porofesori Denis bashimiye ubusa mwaramutse n'akaze ku nama mwaramutse mwakoze kudutumira hari umutumira agira kane twari twiteze mugabo ntibyakunze umwanya wahavuye umugora kino kiyago gihagarariwe na erini bere n'ibigira mu buhinga bw'ibyuma hari emetusa mitebutsi Eh, none yo nkeza na dorine uwimana bariko bafata amasanamu nayo kuri micro ni leonce bitariho nongeye kubaramutsa sangwa ikaze mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunywa ikibazo cya mbere ndacerekeze ku muvugizi w'umugambwe iprona Olivier Nkurunziza umuntu mwemera nk'umudasigana wa iprona ninde wo mutemera ameze gute kino gihe umuganga w'abadasigana amategeko yabyo arabitomora mhm. aratomora ukuntu umudasigana uwo ari we ari umuntu n'imiburi we afite imyaka cumi n'umunani kandi yabisabye akabisaba bisabira mu nzego zo hasi cyangwa hejuru ahamwegereye yego hanyuma bakamwemerera uh-huh. uwo rero acaba umudasigana iyo rero ubaye umudasigana hari ibyo wemererwa eh, mu mugambwe biri mu mategeko uh-huh. ariko kandi eh, hari igihe wahaba n'umudasigana bivanye n'ukuntu wagenjeje amategeko nayo nyine arabitomora ukuntu umuntu akaranga ku budasigana hariho abaho agatakaza kugatakaza nako si ukundi urashobora kuva mu mugambwe kuko upfuye nyine kubera utabuta ikigaruka urashobora kuvamwo kuko ugiye mu wundi mugambwe ikaboneka ko wagiye mu wundi mugambwe ugatora ikarata y'undi mugambwe ubwo nyine utakaza agarangamuzi ko kuba umunyamugambwe mhm. cyangwa irindi kosa ibyo birimo mu mategeko mhm. ibyo rero eh, muganga w'abadasigana umaze imyaka irenga mirongo itandatu n'umwe mhm. abo badasigana iyo mico yose iriho hakaba hariho n'abandi badasigana bakunda umugambwe abo bita abasempatiza n'abandi badasigana baba bashobora kubishyigikira uko twebwe rero ubwo gihe mu cyane cyane dufatira ku bantu baba urongoye mu ntara mu makomine mu migwi itandukanye abakenshi turabona yuko mudasigana akikora eh, byose kuko nawe nibo babikurikirana ubu rero umugambwe w'abadasigana usanga muri iyo migwi kubera iyo myaka yose hari bavamo bakajya mu yindi migambwe imigambwe yagiye iravuka mu burundi yavuye mu mugambwe w'abadasigana yiporona naho rero bo bari abadasigana nk'ubu bagarutse ntushobora kuvuga ngo uno munsi n'udasigana yoca arinda kwandika akagaruka mu mugambi ubwo kino gihe Olivier nkuru nziza muraba ubwo nta badasigana bo bariko barajuragirika muretse abo muba mubona hajya muba muri kumwe mu burongozi hariya hasi ntabo bariko barajuragirika abadasigana kubera ingorane umugambi wagiye uragira hariho ibibazo umugambi ntushobora kubura ibibazo kuko si paradizo mm -hmm. Eh, hariho abadasigana bajuragizwa kubera imvo iyica nkiriya cyane cyane bikunda kuba iyo tugira tuje mu matora mhm. ugasanga umudasigana ubu ataronse ikibanza iki akavuga ati nje ndigiriye byarabonetse mu bihumbi na cumi na gatanu aho abadasigana bagiye niho bwari bwo bwa mbere kuko uko ubuzima bw'igihugu bugenda buratera imbere baraja Eh, mu mizero y'abarundi ubu mwaka hoho ntibyabaye bya mizero kuko mizero umenga ari platiforumu uko babivuga mhm. ubu hariho n'abadasigana bagiye mu yindi migambwe barinjiramo ibyo rero umudasigana uri kurutabikurikiranye urashobora kujuragirika ego reka mbandanye gatoya umwanya ntanja kwa professeur Evariste Ngayimpenda uwo Evariste Ngayimpenda nyene kuri ya myaka 18 mwariko muravuga kugira ngo umuntu asabe yemererwe canke hakanigwe maze yinjire aho mu nywanyi wa Iprona iyo myaka cumi n'umunani iyo ndibaza yuko yikuba inshuro ntazo tuja guharura muramwemera nk'umudasigana be n'uwundi mugwi bari kumwe muramwemera nk'umudasigana wa iprona kino gihe eh uno munsi umugambwe wadasigana uko uturavye amategeko eh jewe naragerageje kuraba ikete aheruka kwandika wenye navyiyemangira ko asezera oyo oh, ni kete ya mbere hari kete yindi yari yanditse asezera mu mugambwe bari bagiyemwo yarigize urunani uh mm. -huh. arasezera iyo mibako abari bayirongoye agira ati muri bakondigiye ah, ati ndagiye ariko haba hasigaye kumenya ati agiye mu buhe mugambwe mhm. uragaruka nk'uje mu nzu yiwe porofesori evariste ngayimpenda sinzi ingene muri kumurondera gusubira mu mugambwe cyangwa uba wemeza ko uri umudasigana wa iprona nikete mwandika muvuga muti turi iprona itavuga rumwe na leta mwemeza ko muri abadasigana kumvo nyabaki kino gihe wumvirije imvugo ya Olivier ku izina ry'umugambwe Iprona uzwi na leta urumva yukumenga muri ku ruhande eh, ni ntibisanzwe mu kirundi bavuga ngo ziwutanze amaguru mu rugo zikwita umushyitsi yewe mm. ninjiye muri gerere gerere nawe n'urwaruka k'umuganga w'abadasigana mu gihumbi kimwe n'amajana na mirongo irindwi na kane gihe sinzi Olivier cyangwa shebuja agashatsi aho bari bageze mm. uwo mugambwe ndawugumamwo gushika n'uyu munsi mhm. mugabo uko nawugumyemwo ni nk'uko nawutotejwemwo nawutotejwemwo mhm. igihumbi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kandi sinatoteje uje nyine natoteje turi kumwe n'abandi mhm. kuko nitwe twari benshi muri biro executive gushika duteba tukitwara ko bamwe bari bavuye badukura n’umugambwe mu turitwara muri sentare ntayinyuzwa hanyuma imanza uko zari zitatu twazishingishije turazitsinda badusubiza mu nzego zose twarimwo kandi y'impenda yari ku ruhande ruburana n'urundi ruhande mwaburana nande twaburanye n'iyo yankana uko icyo gihe niba yaraserukiye umugambi imbere y'amategeko mhm. tutako turamutsinda mhm. imanza twazishinze ari zitatu mhm. tuzitsinda zose baca bagira ko sentare iravuga yuko ibyo niyo yankana byose yakoze amakoraniro yose yakoze ari gusa kuko aho mperukayo ntihari bwahashike jewe rero sinigeze ntwagwa harya iwabo jewe rero aho muri kira naravuyeyo yavuzeho urwandiko yarubonye naho umenga mu gifaransa yavuze ko ataruzi eh, nagarutse aho narindi nagarutse aho narindi eh, uko niko bimeze sinzi ko mwumvise akantu yavuze ngo umuntu ngo arashobora kugenda ngo mugabo kirazira yuko agaruka nk'uza yinjira mu nzu yiwe none iyo nzu ntituyisangiye urumva beneyo beneyo nibaza ko ari umugambi w'iprone nakubiye ko nagarutse aho narindi mhm. iyo nzu rero beneyo mhm. bakabona narenza akarimbi mhm. nibo bayinsohoramo si uri by'icyatsi gashatsi kuko na kare sinatwarwa kwa gashatsi mu matora mu matora aheruka mu matora aheruka ya bibiri na mirongo ibiri uri mu abadasigana urumva gutora ubundi mugambwe canke urunani mwavugire mwavuga ku runani kira Burundi twavuga ko umutamana wa wa Iprona mwari mwawigije gatora mutamana wa Iprona eh, tandukanya urya mutamana ubona ku maso mhm. utandukanye n'agatima tare ku mudasigana mhm. ni ibintu bibiri mhm. ni nk'uko ngo twicare hamwe tuvugane mhm. ingene twujana mu matora ingene twusubiza hamwe twongere tujane mu matora kugira turabe yuko umugambwe wacu wogarukana ingufu batwishyuye iki batwishyuye yuko badashaka kunyiganyiza inzego zabo imbere y'amatora ati twebwe ibyo mukaba mushaka nimwinjire umwe umwe wese yinjire aho yari ari turavuga izo nzego zanyu ntituzi iyo zavuye twe dushobora kwinjira mu nzego tubona gutyo tutazi iyo zazananye kanatsinda no guheza ikiringo cazihejeje ko rero mwimirije gusubizaho inzego nimuze tuje hamwe dusubize hamwe badasigana kandi ababisaba ni benshi mhm. baratwangira mu gihe rero batwangiye twebwe twarone inzira ducamwo y'ukwitotsa niho rero mhm. twinjira muri kira amatora aheze twarashimiye abatwakiriye baduhaye indaro mhm. iyo umuntu abungishijwe arahunga twarabakengurukiye turababwira tuti turasubiye kugubuko aho twari uko niko bimeze porofesori denis banshimiye ubusa uku sinzi ingene twovuga gutatana kuvana ko gusambuka mu ndongo z'umugambwe iprona nk'ubikurikiranira hafi by'imigambwe na demokrasi byoba eh, bituruka kuki inyungu n'iyihe agahombo n'akahe kuri bande eh, ibijanye n'ibi byo gutatana mu migambwe kuvuka amashami eh, ubwa mbere ho twagira ngo twibutse yuko ibi atari ibyo mu mugambwe w'abadasigana iprona wonyine bava mubwira muti akari mu mpene niko kari mu nda ngira ngo umuntu yobivuga uko nyene eh. ndetse umugambwe w'abadasigana iprona wo ngira ngo washikiriwe utevye gatoya eh. hariho yindi migambwe yari yarayiboneye izuba muri iyo ngendo muti none byo babiva kuki nubwo kumbure dukunda guca tubona imvo ziri inyuma y'umugambwe ni kwa kundi kumbure bitworohera kuvuga yuko abandi aribo batugiriye nabi mugabo umuntu agize umwihwezo w'ukuri ubwa mbere biva ku ngorane iri hagati mu migambwe mhm. uburongozi buri mu migambwe aho ndabivuze gutyo mwamaze kubyumva n'aba bari baravugana bavuga bati mwebwe niwe mwatwirukanye mwebwe mhm. niwe mwatugiye nabi mwebwe niwe mwadutoteje murumva yuko nibiri imbere mu mugambwe hmm. naho kumbure duhava twavuga ngo n'abandi rero mu burundi mu migambwe ndetse nabivuga ni nka yose ndetse ndabyemeze nyine yose hari ingorane zikomeye mu by'uburongozi hmm. kuko imigambwe mu burundi abarongoye imigambwe ntibashaka kwiba imigambwe nyamigambwe y'ingufu bashaka yuko kuva ku wa mbere gushaka ku wa nyuma ari uko gutwarira umugambwe mu mufuko bifite insiguro zibiri ubwa mbere ni uko abarongoye umugambwe cyangwa urongoye umugambwe afata umugambwe ashobora kuba yarana yashinze cyangwa arongoye mhm. nk'ikibare cyiwe mhm. ni ukuvuga akaba ata wundi muntu ashobora kugira ikindi akoze ari iyindi ngingo ishobora gufatwa we atari we asize ko igikumu ugaca usanga rero umengo na kibare kiwawe mu gifaransa babyita propriété privée mhm. ikindi kigira kabiri kiranga gutwarira umugambwe mu mufuko Nuko nk'iyo hageze ibibanza ari wewe uri indongozi y'umugambwe bimwe bita posite muza yego e, kenshi na kenshi mm. usanga abanywanyi kugira ngo baronke ibyo bibanza hariho ababanza gukora mu mufuko kugira ngo baronke ibyo bibanza baje ku ntonde mhm. cyangwa bashobore kugenwa icyo nicyo tuvuga gutwarira umuganga mu mufuko bimwe by'abashinga amateka abakenguza amateka eh, kuja mu rwego kanaka mu ntwara umukuru w'umugambwe ni nk'umwami hmm. wa kera ni ukuvuga eh, eh, akantu kiwe yigabira hmm. nagira ngo ngire ko gatoya professeur Ngayimpenda yavuze ati imbere yuko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ashika baregereye abo kumugumya barababwira ati byo byiza tugiye mu matora hmm. turi kumwe niho twaba dufite ingufu nyinshi baburivye ngo baranga yaciye avuga ngo abo kumugumya baciye bavuga yuko badashaka kunyiganyiza inzego zabo mu kiringo cy'amatora hmm. aha rero niho tugarutse hahandi nariko ndababwira muvyo gushira mugambwe mu mufuko ego hmm. nukuvuga iki ntidushaka yuko muza kuko ni nimwaza muhava mudutwara ibibanza ku ntone mwohava muryako Eh, duhava dusanga haje n'abafise imyaka myinshi muri iyi porona eh. akavuga ati ko nakarinzaza niwe acaja imbere ku rutonde iyo nyinshi ukumbure ishobora kuba ari mm-hmm. ni ukuvuga ni handi kandi navuga yuko igituma cya mbere kirashobora kuhava hakaza ibindi bituma mu nyuma nk'ubu tugeze ku nyungu z'umwumwe wese mm-hmm. avuga ati ngaho impenda niyaza mm-hmm. mbega mu rutana jewe nari ndongoye umugambwe ari jewe nari kuja ku rutonde ubwa mbere hmm. ubwo ngayimpenda niyaza si we hava uwa mbere ku rutonde aca imbere ni uburorero rero ntanze nkurikije iyi nyishyu hanyuma rero ikindi ariko ndavuga kuri ibi bya iprona iprona iriko iragwa mu kinogo hmm. navuga nti nayo nyine yarafashije mu kwiyimbira na cyane cyane duhereye ku kuntu ibintu by'arusha byagenze kuko igihe arusha yaba umugambwe iprona n'umugambwe frodebu niyo migambwe mikuru mikuru yari imbere eh. hanyuma rero uko ngo bari babipanze biyumvira yuko umwe azoba uwa mbere ubundi akaba ari uwa kabiri bikagumuko ariko ubwo haba amatora mu bihumbi bibiri na gatanu muribuka yuko forodebu yarushijwe hakaza uwundi mugambwe mushasha utari wanagiye yarusha mugabo ipro nayo ikagumya cya kibanza ikibanza kitagumye kiyiha agaciro kuko uri muri leta inyishu yari ego inyishu yari oya Olivier niwe yayimaye yambwira ati ntituri muri kuvuga bimwe muvance na opposition kuba muri leta etre au gouvernement uravyumva yavuga ati byari bigoye kuvuga ego cyangwa oya ego kuko bari bafise icegera cyambere cyo mukuru w'igihugu oya kuko nta mushikanganje numwe bari bafise none wo mugambo cyo yuko ufise inguvu inguvu reka tuzibaze Olivier nkuru nziza inguvu za Iprona uno munsi niziye ingufu za iprona canke ntazikigira umuganga w'iprona ntushobora kubura ingufu hmm. eh, professeur naho yaba ari umuhinga w'ivy'imigambwe ntibavuga ngo umugambwe wadasigana nta nguvu ufise hmm. ingufu z'umugambwe ubwa mbere umugambwe wazanye ntayo kwikukira mu gihugu mhm. umugambwe ushimikiye ku bumwe n'amahoro umugambwe uterera mu gihugu ubu umugambwe ntushobora kuvuga ngo ni umugambwe udafise ingufu izo hmm. nguvu nizo twishimikako kugira ngo kumbure avuga ati ntimukiri ku butegetsi ushobora kuvuga ko imigambwe yose itari ku butegetsi atanga uvigira ntibishoboka ariko umugambwe w'abadasigana inguvu urazifise urafise ibyiyumviro urafise incabwenge mu mugambwe kandi turafise abanabanga y'impenda n'incabwenge nizo n'inguvu zikomeye umugambwe ufise je rero gituma mvuga nti ibi bibaho ku mugambwe w'abadasigana ugira ibibazo ni ubuzima bw'umuntu iyo mm-hmm. umuntu amaze imyaka mirongo itandatu n'umwe ntashobora kubura ko agwara indwara yica nk'iriya ariko igihambaye n'ukuntu abitorera inyishu mm-hmm. ndemanga rero ko muganga we badasigara imizi yawo ishimikiye kure kumbure itashamitse uno munsi nk'uko tubyipfuza ariko muganga ushobora kuzimangana ngo uvuge ngo nakagambwe nciyaho izo nguvu muvuga zoba arizo zituma hagera igihe amatora yimirije mukagira muti mwebwe mwabadasigana mwe naho mwaraabadasigana mwebwe banga impenda nabo muri kumwe n'abandi ntidukeneye ko muza ngo twiyingwe hageze amatora twe turishoboye twebwe nyine tugire twibe ko namwe banza mube muraraba iyo munje oya wanagomba eh, turiko turavuga baravuga yuko babahamagariye nta mukuru w'umugambwe n'umwe nzi ariyongeza ibice bingahe ngagumeko nkuko bavuga ngo umugambwe wanje mpfuye tuzopfana mm. ni umugambi rero udashobora gutwarira mu mufuko ariko ko abantu baharira ikicanye kiriya mu mugambwe vyambaho uko umuntu avuga ngo ndabutwarira mu pfuko ibyo byo kuvuga ngo kugenda gushire ku rutonde ntanga amahera byo mugambwe badasigara ntaho ndabibona kandi abantu bose babigira gusa amatati yamaba kuvuga ati ni jewe ndahaja ntahagiye byose nibimeneye ibyo biramaze kuba nkamwe Evariste ngayimpenda aje mukamwakira hegereje nk'amatora agaheza agashika mu nko mu ntara agira ati je kwitoza nk'umushinga amateka ubwo nta nta wundi yogira ati arandyanya ikintu ahava nshi oya ibyonye nibaza yuko abadasigana barazinanye umwe wese avuze ati nakaje imbere mu ntara y'iwacu abantu baba muzi mbwa kandi nawe batamushize ku imbere ntiyoca avuga ngo ni ngombwa jewe bari jenjako professeur ngayimpera kuko nayo n'ikindi kintu kuvuga ati ngaruka muri pro nakugira utanshize ngaha byotuma bimeneka umva nawe nyene ntiyo bari umunyamugambwe yoba yishakira ivyo biti gusa ego professeur ngayimpenda kumbura umuntu uh, uh, ashobora kwibaza ati kijya gihe mushaka kwiyunga naho muvuga kumuzi wayiprona hari abashobora kugira bati ashaka ibiti byo ari byo canke sivyo ibibanza ivyicaro eh, nagomba deni ni bavuze ati hari abashaka kumufata ikibare cyabo ni habivutse nagomba sigure yuko hmm. ico ari cyo kibazo twabajije hari itariki 10 kwa gatatu 2011 cyo kibazo umugambwe nk'icibare ca naka watwara umugambwe ico twaramubwiye ko umugambwe w'abadasigana iprona hmm. n'imyaka umaze n'amategeko awugenga tukaraba n'abawurimwo ko kizira kikaziririzwa kutwarira mu mufuko ubona utwari wa mufuko bariwe mu mufuko niko bimeze niko bimeze kandi ndazi ko nawe byabitse mu bisanzwe twarerekanye bikwiye mm. ko atari inyungu zacu zitugenza mm-hmm. abakurikirana inyungu zabo byongeye nabo nyine bararonse umwanya wo kubigaragaza bikwiye mm-hmm. imbere y'abadasigana n'imbere y'abarundi mbere n'imbere y'amakungu mm-hmm. eh, aricyo gituma rero eh, icyo atabo bakigiharira rwose umugambwe baterere kugira ngo igihugu gitere imbere erega uterera ntarinda kuba mu nzego uvuze icyo aterera we ni atari mu nzego aragiterera kandi abantu bakakimenya bakacumva bakanakibona si ngombwa ngo banze kuba uri mu nzego imbere yuko ingaruka kwa Professeur Denis Bashimye ubusa reka mbaze akabazo kamwe Olivier nziza ndazi yuko ngira ngo ngira ngo kishugwa mu majambo avunaguye hari umudasigana yitwa Mbayahaga yarafise abo bari kumwe mu gihe cy’amatora aheruka mwiyumvise gute bahamagariye abadasigana gutora CNDD FDD twebwe umugambwe w'abadasigana yiporona icyo tuzi ni uko mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugambwe wari ufise abawuserukira haba ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu makomine mudasigana agize ingendo nk'iyo aba yafashe iyindi nzira ni nk'iyo uba yagiye mu wundi mugambwe byumvikana yuko ni nk'uko abo bandi bari bagiye ibyo ni ibintu bisanzwe twebwe kandi igihambaye n'ukuntu mu mugambwe w'abadasigana mwene ibyo bibaye tubigerageza kubitorera inyishu nibaza yuko ingendo nk'iyo ibaye umwe wese acamenya ikibanza ciwe Olivier haraho usanga umenga kumbure byumvikana ko kijya gihe harabagira bati tora CNDD FDD kuko ibi byerekana yuko umuganga w'abadasigana naho bariko barabihakana haba ari ahavuga ati jewe ntabaye iki ntagiye imbere mu iki byose byatuma bimeneka hmm. mwene ivyo rero iyo bibaye ni ni ni ingendo iza mu gihe cy’amatora abantu bamenya kuntu babyifatamo mm. twebwe igihambaye nuko dusubira tukicara tukavuga duti iki cabaye kubera iki hanyuma nawe iyo wabikoze ukemerwa amategeko y'umugambwe akaguhana ntuce uvuga ngo jewe naremanze ko ntora uwundi mugambwe cyangwa ndawutoza inyuma y'amatora nshangaruka mvuga ngo nigenda buserukira ngo kandi nigenda buha amategeko y'ukuntu wo kwisuganya mu gihe nawe wisuganije mu yindi ngendo ivyo nico twe gusa duhariye ya ya ya ya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri aho bigoreye rero eh. ni ingene ivyo bishobora kuba byarabaye mugabo akagaruka akavuga yuko umuganga w'abadasigana iprona ufise inguvu munsigura atanga avuga yuko ari umugambwe ufise kahise gakomeye mugabo nagira ndamwibutse yuko kahise gashobora kuba inguvu cyangwa kakaba n'intambamyi ariko kandi mu byo abahinga mu bintu bijyanye n'imibereho y'imigambwe eh, batubwira byerekana ingufu z'umugambwe ibi by'akahise si byo bashimikira ko cyane hmm. bashimikira ku bintu bitatu cyangwa bine ikintu cya mbere ni igiti gica umugambwe ufise ingufu ushobora kuvuga ukumvigwa ni uwufise abanywanyi benshi kuko ibyo bisigura ko niwajya mu matora uzoba uzoronka n'ibibanza kuronka ibibanza nabyo byinshi mu nzego bitanga ingufu za politiki mhm. icyo ni cya mbere ikigira kabiri ni ubumwe bwa bene uwo mugambwe umugambwe rero ufise abantu basize hamwe ubumwe budasigura ko mwese mutegerezwa guca mubona ibintu kumwe murabona ibintu ku buryo butandukanye mugabo mugasangira urugamba mukagira ubumwe mu rugamba mhm. iki rero ni ingufu zikomeye ntitwirirwa turavuga byinshi ubumwe mugambwe muganga w'abadasigana iprona bane mbayahaga yavuga torazene defurede olivier akavuga gastos ndimu abandi bakaba bari murikira abandi bakaba bari hehe hmm. none ubwo bwo hari abatari abadasigana ndagomba twitundagisigo nyakuba professeur makanya ndagisigo kuko abantu botwumviriza bahava babijaniranye hinge iyo umuntu avuye mu mugambwe kaja mu ndi mugambwe ibyo bintu birarikuwe umugambwe w'abadasigana nta hantu na hamwe uzotangira umuntu ashaka kuja mu bwa Ego turavyumva eh muga kijya gihe hariho abagenda bambaye umwambaro n'ibimenyetso by'umugambwe iryo ryabaye ikosa kandi ndibuka ko twagize n'ikiganiro turi kumwe na professeur wenyene eh. umuntu kubwanje rero yambaye irya ryabaye kubwanje rero iki ni kimenyetso cerekana mm. ko atabumwe kuko ntiwovuga ngo hariho ubumwe hariho abavuga ngo ni iprona yo mu nzego abandi ngo ni iprona itavuga rumwe abandi ngo ni iprona ivuga gutora uyu mukandida ivyo ntibikunda iyo hari ubumwe eh. ikindi gira gatatu kijanye n'ibi bibiri ni ubukerebutsi lo rodynamism eh. ubukerebutsi iki ntigikunda mu gihe abanywanyi batatanye havutse amababa hanyuma kandi mu gihe atabumwe buhari eh. ubukerebutsi buca bwigwa nabandi umwe wese ashaza kukerebukira kumbura iyo yagiye mugabo ntaba agikerebukiye umugambwe wa Jessica na Iprone ibi i uko ari bitatu ni ibintu bikomeye byerekana ingene bashobora kuvuga bati umugambwe urafise inguvu n'ubusanzwe ibi bivuga iki bigarutse kuri cya kibazo professeur Ngayimpenda abajije ati mbega mwotubwira aho umugambwe wa uhagaze ku bibazo bimwe bimwe by'inkoramutima bihanze igihugu ni ukuvuga udafise ibibanza hm. mu nama nshingamateka izo si nguvu kuko zerekana yuko atabanywanyi bafise ni ukuvuga rero yuko n'ijambo rya politike iyo rivuzwe baca bavuga ati mbega aba bantu bavuze ijambo rya politiki baserukira abangana gute hamwe wogira ati porofesore denis bashimiye ubusa gerageza tanga intererano yawe niwunge izo ndongozi z'abadasigana zokunda sinoshoka mvuga yuko sinoshoka mvuga yuko vyokunda canke bitokunda eh. kuko biva ku bintu byinshi ariko ubwa mbere hoho mwibuke nkuko umufaransa araha yabivuze Maurice Duverger mm. imigambwe ntikunda ko hagira uwundi muntu azarivanga mu bintu byabo vy'indani eh. oya burya mu migambwe mm. ni ba niko zubakwa mm. babikenyerera ko umwanya munini kugira ngo birinde bija ahabona eh. nuko biba byananiranye atakundi atacu niko bivuga mu kirundi rero kugira ngo umuntu ashobore kugerageza kunga abadasigana yobanza kumenya imvo n'imvano ituma bavana muri forodebu mengo hari hagati iyo ya Lewonsi mana na Jean Minani bakatubwira yuko bapfuye agatoke mhm. ibintu by'agatoke mu gitondo mhm. burya burya ntikabara agatoke ushobora gusanga ari tongo nicyo gituma rero tuvuga ati mu migambwe haba hari ibintu byinshi bakenyereye ko mhm. rero ushaka kugira icyo ukoze kugira baje hamwe urabumviriza imvo n'imvano ya mbere ukumva naho bageze hanyuma ugaheza ukaraba n'ugushaka kwabo ko bishoboka yuko bashobora kuja hamwe mugabo ikintu gikuru noshimikirako n'uwundi wari wese yoshimikirako ni ibyiyumviro nyamukuru by'umugambwe kuko nivyo vyo bumuhuza mwiza abadasigana bose bakavuga ati twebwe ibyiyumviro bikuru by'umugambwe nibi nibi nibi turabitsimbarayeko bagaca bavuga bati utsimbaraye rero kuri ibi byiyumviro naze n'umudasigana bagaheza bakaja hamwe reka mpindukire kwa professeur Evariste Ngayimpenda koba nk'akabazo no kwa Olivier gahava kagaruka yaba nka rwa gasore yogarutse uwashinze umugambwe w'adasigana biprona mwibaza ko koko ari umugwi uwuhe yosanga ufise ugifise akaranga mutima yahora haranira ega rwa gasore nawe yaroye hmm. kuko ibyo ari byo byose iragiryiwe ryiwe hariho abakiriyoboka hariho abakirigendera hariho abakirikurikirana hmm. barashobora kuba bariho kandi ndazi neza ko bariho cyane cyane ndazi nuko ari benshi mugabo bakabura aho bakorera hmm. ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bishika hmm. icya kabiri urumva urwo rubanza ntabwo noca kuko eh, rwa gasore ni nka demokarasi hmm. nta mudasigana n'umwe cyangwa uwita umudasigana n'umwe ndumva avuga yuko atari kagendera ku iragi rya rwagasore n'uri kasambura umugambo w'adasigana avuga yuko ari akurikiza iragi rya rwagasore ni nk'uko haba ngaha mu burundi haba ahandi nta muntu n'umwe avuga yuko atari kagwanira demokrasi atari kakurikiza ingendo ya demokrasi uciye aha avuga ngo ngo ari muri demokrasi uciye uwaba ngo ari demokarasi utayagenda inyuma ngo ari muri demokarasi Ute yagenda imbere ngo ari muri demokarasi n'uri karakunyonura utwawe ngo ngo areka agwanira demokarasi ngo areka akorera demokarasi rero ibyo sinobi sinobijako cyane icyo nagira ngarukeko numvirije Olivier ariko avugaho ingufu z'umugambwe zihagaze cyane cyane agashimikira ku bumwe n'amahoro agashimikira ku kahise ibyo nibikwiye kugira bigira ingufu z'umugambwe kahise kavamo ingufu z'umugambwe iyo aguyije abanywanyi. mbe none nk'ubu twusubira inyuma imyaka cumi cya cumi n'itanu n'uyu munsi uwahe uharuye abadepite wari ufise mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatanu cyangwa na cumi ukaraba usigaranye ubu urabye abo wari ufise mu ntwaro ukaraba usigaranye ubu urabye amatangazo wahora ushikiriza aho uhagaze ku bibazo bihanze igihugu ukaraba ididinganya riri muri muri iyi minsi wewe uvuga ngo uvuze umugambwe zihagaze hehe abadasigana bamwe bagiye gushikira senera none wewe wumva izo nguvu zisigaye zihagaze hehe ko twari twababwiye ngo tuzironderere hamwe imbere y'uko amatora aba kabwira tuti ingo dusubize hamwe abadasigana kugira tujye mu matora dukomeye bakabyanka yambaye yubaza ngo hari ibyo twuhava tubatwara wewe inguvu ngaho uzumva hehe inguvu twasaba ko twozironderera hamwe kugira ngo tugire inguvu zikwiye kandi tutazirondereye hamwe ntazishobora kuboneka mm. kuko inguvu inguvu z'umugambi uwo ari wo wose mm. si umugambi w'abadasigana gusa mm. zirondegwa n'abanywanyi uko baba benshi niko inguvu ziboneka uko uguma ubatoteza niko uti inguvu niko utagaciro niko uti kibanza uba mu gihugu no mu makungu Ngayimpenda umuntu yumvirije ashobora kwibaza ati muri ko murasaba kwiyunga n'abantu mutemera canke musa n'abatemera hariho ikizira iyo rero mu mugambwe nk'uko byashyitse nk'uko nabikubwiye mu bihumbi na cumi na rimwe iyo bijitse mu ishyirahamwe iryo ari ryo ryose umugambwe n'ishyirahamwe nk'ayandi ntihabe hakiri ikizira utwara uwo mugambwe akibaza yuko ari tongo atarazwe na singira ngira yaguze amafaranga niryo niryo ryoroshe gukoresha ry'umuheto niryo ryoroshe gukoresha uko ushaka kandi ariko agendera ku majwi mwamuhaye kandi atari we wenyine yaranayakwiye mugabo akaba yaragize imana akayaronka ntasubire kubaha ngo yubahirize ntasubire kumviriza abo bayamuhaye ntasubire kubaha urwego na rumwe ntasubire kubaha itegeko na rimwe rigenga uwo mugambwe uwo mugambwe niho uhera mu guta inguvu kandi ibyo nibyo byashikiye umugambwe abadasigana n'ubu rero kugira usubire kuronka inguvu kugira usubire kuronka ijambo hmm. ni ngombwa ngo abadasigana bicare hamwe basubire bumvikane ingene umugambwe wabo utwagwa n'ingene ufata intumbero wishimikije akarangamutima kawo kandi kariho turakazi abinjiye umugambwe kera turakazi olivier nziza, ikibazo ni cakindi kwa gasore ugaruka yego icyo nicyo cya mbere navuga mu kuvuga ngo umugwi cyangwa uriya imwe mudasigana yarigiriye mu wundi mugambwe kandi nawe ntiyo mugarura ku ngufu bivuga ati ko wagiye mu wundi mugambwe niwumva uhimbawe no kugaruka azogaruka eh, kuko n'iciyumviro cy'umuntu ari wese kugira aje mu wundi mugambwe none ugusubiza hamwe k'umugambwe murabyifuza koko canke ntibikenewe bikenewe bizoshoboka gute ku ruhande rwanyu nta muntu ashobora kuvuga ngo badasigana ntibasubize hamwe kandi n'iciyumviro ciza cyane ko abantu basubira hamwe iyo bacanyemwo bakagira icyo bapfa iki canke kariya kutumvikana kuri iyi ni ngombwa ngo badasigana baje hamwe mbere n'abatari badasigana n'aba baragiye mu yindi migambwe ubazanye bakagaruka mu mugambwe ni iciyumviro ciza ariko mpagaze nko ku ikete profeseri yanditse kuko n'icyo kinini uno munsi nabonye umuntu afatiye ko mu gushikiriza yaranditse asaba uburongozi bw'umuganga turimo uno munsi asaba ko abadasigana bosubira hamwe afatiye no kubiganiro twagiraniye ibyo jewe ndemereza neza yuko ari ngombwa ngo abadasigana baje hamwe mbega nk'ubu bangaye impenda babandikiye muricara mu kanama mukavyiga neza muti ibi bintu batwandikiye tuvyihweze gutya yataba mwebwe ku radio ngo tuze ngo tuze kubivuga ku radio turavyicarira vy'ukuri mm. tukicara tukaraba na hari rero turaba amategeko tukavuga duti mbega ubu tuganira afise izihe nguvu izihe mbega abadasigana ariko aravugira nabahe kuko umuganga urashobora kugira ingorane uno munsi ejo zikahava cyangwa ejo hariya ariko uno munsi dufatiye aha abadasigana ni ngombwa ngo bicarane baganire kugira batorere inyishu ibibazo biriho ariko kandi badasize inyuma y'amategeko umugambi icyo nahagaze ko no ntushobora kuva mu mugambwe ngo uje mu wundi hanyuma ucugaruka uvuga ngo nje ndongoye abandi ngo nje no kubavugira nibyo nk'uko umenya inzu y'iwawe eh. ugarutsemo ukacongera ukavuga ngo ntiduhagarare ku mategeko mbega amategeko y'umugambi avuga gute iyo umuntu avuye mu mugambi agarukamo gute umugambi uwo ari wose urumva aca kimwe na iporona na iporona iri mu yindi migambwe haragera igihe bagahamagarira abanywanyi bashasha kwinjira nta gasoro wo mubona iyo muri ko muhamagarira bashasha kwinjira mu gihe hariho abandi nabo bari barasohoka usemerera ngo ugire ikintu ushaka kubuze imanganya ni uko umugambwe gusa ufise abama bawujyama ko bakobwa bati umugambwe w'abadasigana uko biri kose ni mu buzimanganya turorera ibi biriko birashikirizwa professeur Denis Bashimiye ubusa mubyumva gute turavuga nko guhamagarira abanywanyi bashasha binjire mugabo hakaba bakera nabo usanga aho eh. aho mu byishira hamwe mugaco ni kimwe mu bindi eh aho mu byishira hamwe rero ndagenda ndakubwire mm. nta gasorobo karimo eh umuganwa atari umuganwa Ludovico kwa gasore tuzi kariwe yogaruka yovuga ngo ninda ari mukuri ninda atari mukuri mu vyiragigiwe eh. we yiruhukire amahoro ntari karagaruka mm. turiko turiyumvira mm. uko niyumvira niyumvira ko hari ikintu ngira ngo nka kimwe mm. ngira ngo comugora ngira yokorora namosozi ni ikintu ciragi ryo bumwe rero ndiko ndaraba agarutse nk'uno munsi haciye mu myaka mirongo itandatu n'ingana ubumwe yavuga bwaragiye akagiriye bwa mbere turabye muri kahise hmm. umugambwe w'abadasigana iporona harageze igihe usigara ari umugambwe witirwa ubwoko bumwe gusa tuje arusha umugambwe w'abadasigana iporona wafashe ikibanza cyo guserukira ubwoko bumwe ni ukuvuga uwari arongoye umugambwe icyo gihe ni major Pierre Buyoya ari umukuru w'igihugu haje demokarasi akavuga yuko bikwiye gutandukana akava ku burongozi bw'umugambwe atabuvuyeko hmm. ibyo urabizi yaciye ashyiraho umuhutu nikora amayugi ni sitarateji kugira ngo ahamagarire eh, ngira ngo wagasora agarutse iki kintu cyo mubabaza cyane gose hanyuma kuri ibi mwariko muravuga niyumvira ko hakwiye gushigwa inyungu n'ineza by’umugambwe imbere kandi ibi byo kuvuga ngo aba batwandikiye bameze uku n'uku n'uku ngo barashatse gusambura umugambwe cyangwa ngo bariya nabo mm. bariko baragira ibi n'ibi n'ibi bategerezwa kubirengera kuko muri kahise kahagufi harigeze kuba amashami yasubije hamwe nubwo kumbure bitagenze neza cyane rwose umugambwe ipd mhm. warasubije hamwe amashami arasubira hamwe ipd zigama ibanga ndabizi neza mhm. barasubije hamwe amashami yose arasubira hamwe uburongozi burasubira hamwe hanyuma buhejeje gusubira hamwe umugambo urabandanya mugabo haraciyemwo ibitameze neza mugabo ubu tuvuga yuko umugambwe witwa nuko wari wasubije hamwe mbega abadasigana b'incabwenge tuzi ko ari abantu bafise uburambe mu byo kurongora igihugu kandi baciye ubwenge mu gihugu mbega ivyo byo ni kubera iki bibananira biratangaje mwibaza ko ari kubera iki bibananira ngira ngo babitubwire uwo ari we wese hagati ya Olivier na professeur Ngayimba eh, ni kubera iki ni kubera iki binanirana mwoba mwifuza koko yuko uko kwiyunga k'umugambwe w'adasigana iprona utacanye ugasanga basubijemo ibyo biradufasha nabyo biduha umwizero ugasanga mu ntara abantu bashoboye kugerageza bakavuga ati reka tubandanye ntiducanemo duhagarariye ibyo biradufasha ariko twebwe n'uno munsi nicyo gituma tuvuga duti byanka byakunda birashobora kuba nk'uno munsi ariko ejo bigakunda igakuru ni icyiyumviro niyumvira ko uburyo abantu basubiza hamwe ushobora kugira uburyo uno munsi ubu ugasanga ntibukunze ejo bigakunda igihambaye ni uko tuvuga duti uko biri bukunde kose ni uko icya mbere gikenewe ni iki ni uko abantu bicara bakarengera inyungu y'ubu cyangwa uriya bakaraba ineza y'umugambi ariko kandi umuntu wese ntumubuze n'uburenganzira bwiwe ubwo ashaka rero iki gihambaye ni uko umuntu avuga ati mbega uno munsi ababyipfuza kuko kuvuga ko abadasigana bose abiyitira umugambi w'abadasigana bogarukana byo kugora mugabo abenshi bashoboka ariko umugambi w'abadasigana mu bantu bamaze kuwutwara niwe mugambwe wa mbere mu burundi ni ukwemeza neza bavuga ngo yaba sitarategi cyangwa itaba sitarategi umaze gutwarwa n'ubwoko bwose kandi amwe ubu akarorero yo kwerekana uwundi mugambwe mu burundi uretse iporona umaze gutwarwa n'ubwoko bwose nabi navuze ubumwe mu badasigana iyo mvuze ubumwe mu badasigana simba mvuze ubumwe bw'amoko hmm. mba mvuze uko nyene kuko abadasigana bose badashyize hamwe ndabitahuye eh. professeur Evariste Ngayimpenda ubwo bumwe burashoboka kwiyunga birashoboka mwebwe mwo kwiyemeza iki kwiyunga birashoboka hmm. nta n'ifaranga na rimwe bisaba ntibaze uvuye tubujijwe n'ubukene hmm. aryumeko ejo ntimubi ntambame ikindi eh. mvuge nagomba nibutse ko umugambwe ataragasho n'ejo n'ejo wundi ntabyo ndabipfuriye mugasubira gutoteza abadasigana ntubavuga umudasigana si mpene uzirikira ahantu uzoje kwizitura igihe uzoshakira umudasigana n'umuntu afite ibyiyumviro afite imigambi iyo rero umubujije kuja kubiteza imbere mu mugambwe w'abadasigana kubera wawugize icibare cyawe uwo mudasigana ibyo byiyumviro arashobora kujya kubisangira n'abandi kuko igikomeye surya mutamana sirya irya nkofero igikomeye ni ibyiyumviro ni imigambi umuntu aba harya kuvuga iprona ni kurya uyitwa dini nanjye nkitwa ngayimbere hmm. ibyo ndashobora kwitwa ukundi mugabo nkaguma ndi wa muntu rero igihambaye nico nejo nejo wundi rero bakabuza abantu bakabatoteza bibaza ngo nihagira amatora bazoja kubaha amajwi ku nguvu ntibikunda ibyo rero ntasubire kuvuga ngo ngo ngo ugaruka ngo ntawe uzomwomekera ntawe utwaroye uwuhungishijwe uwangaje warahunga mu ijambo rimwe professeur Denis Bashimiye ubusa hari impanuro yotanga dusozere umwanya uraturoka nta majambo menshi mbona nsigaje kuvuga hmm. atari kuvuga yuko inguvu z'umugambwe zihagaze kuri benewo ingene bawufata n'ingene bakorera hamwe kuri ibi rero byatwaranije uyu munsi by'umugambwe na iprona nk'uko twabibonye baba abo bavuga ngo ni iprona yo kumugumya cyangwa abo bavuga ngo ni iprona itavuga rumwe na iprona yo kumugumya nta n'umwe abyungukiramo byoba byiza rero basize inguvu hamwe kugira ngo bashobore gusubiza inguvu ngo badazikana iprona ikindi kintu gitangaje coba kinababaje hamwe ivyo Olivier nkuru nziza avuze byo bari byo akavuga ati abanywanyi b'abadasigana bo hasi eh. bobo barisubirije hamwe twebwe indongozi akaba ari twebwe binaniye eh. urumva byo bibabaje cyane ingene burushwa n'abantu bo hasi n'abari indongozi bikabananira tubifurije rero ko bose bizahama Professor Denis Bashimibusa urakoze ku ntererano washikirije muri kino kiyago cyo kunama murakoze kuba mwadutumiye ndakenguruka abo twari kumwe n'abaduteze amatwi bose murakoze Olivier nkuru nziza umuvugizi w'umugambi wa dasigana iprona ndabakengurukiye mwe mwadutumiye nkabashimiye nabo twasangiye ikiganiro ndabashimire namwe professeur Evariste Ngayimpenda kuba mwitabye kano kamo tukabashimira no ku ntererano mwatanze ndakengurukiye naje kuba wantumiye nkengurukiye n'abatwari kumwe hamwe n'abari ko baratwumviriza cyane cyane badasigana hano rero ni naho turangirije kino kiyago cyo ku nama ndabakengurukiye mwebwe mwese abo twari duteramanye shimire Eline Bere nibigira yaragihagarariye Aimé Toussaint Mitebutsi mu buhinga bw'ivyuma niwe yariko atuma amajwi abashikira Renaud Niyonkeza na Dorine Uwimana